sakta sakta nima o'zi sakta ikki so'z orasida nafas olmasdan bir oz to'xtashga sakta deyiladi qur'oni karimda to'rtta joyda sakta bor kahf surasida yosin surasida qiyomat surasida va mutaffifin suralarida kahf surasini birinchi oyati tugab ikkinchi oyati boshlanganda shu orasida sakta bor bu yerda ayvajan qoyyima deb keltiriladi qoyyiman aslida shu yerda qo'shib o'qiladigan bo'lsa ولم يجعل له عوجا قيما لينذر deb ketiladi shu yerda ivaja qoyyiman liyunzira deb ozgina to'xtashlik sakta deyiladi bu yerda aslida ivajan qoyima deb ixfo qilib ketishlik kerak edi lekin sakta qoidasi bo'lganligi uchun ixfo qilinmasdan ayvaja deb bir oz to'xtab ana undan keyin qoyima deb o'qilib davom ettirib ketiladi yosin surasini ellik ikkinchi oyatida ham sakta bor bu oyatda mimmarqodinadan keyin haza keladi o'sha hazani mimmarqodina deb birpas turgandan keyin o'qiladi demak o'qiymiz astaidu billah قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من شده من مرقدنا هذا deb o'qib ketdik kimiki min marqodina hada deb tez o'tib ketadigan bo'lsa to'xtamasdan unda xato bo'ladi demak min marqodina hada ma va'ada rohmanu deb ozgina to'xtab o'qib ketishlik kerak keyingi sakda qiyomat surasini yigirma yettinchi oyatida bor qiyomat surasida man roqin deganda man bilan roq orasida sakta qilinadi u quyidagicha o'qiladiki man roq man degandan keyin birpas nafas olmasdan turadilarda keyin roq o'qiladi mana bu yerda aslida mandagi sukunlik nun ro harfiga yo'liqyapti qachon sukunlik nun ro harfiga yo'liqqan paytda g'unnasiz idg'om qilib nunni rini ichiga kirgizib olishlik kerak edi lekin bu g'unnasiz idg'om qoidasi bu yerda rioya qilinmaydida balki sakta qoidasi rioya qilinadida man deb birpas turib undan keyin roq deb o'qiladi o'qiymiz وقيل من راق وظن أنه الفراق shu yerda وقيل من roq deb o'qildi keyingi sakta mutaffifin surasini o'n to'rtinchi oyatda keladi bu surada bal ronadagi bal bilan rona orasida sakta qilinadi bular quyidagicha o'qiladiki balni ronaga idg'om qilmasdan bal deb bir oz to'xtalib so'ngra rona o'qiladi aslida bu yerda lom sukunlik bo'lib rga harakatli rga yo'liqqan paytda lni lomni rni ichiga kirgizib o'qilishligi kerak edi bu yerda idg'om mutaqorribayn qoidasi bor mana shu idg'om mutaqorribayn qoidasiga rioya qilinmaydida sakta qoidasiga rioya qilinib bal deb bir oz to'xtab undan keyin roni o'qiladi balni barrona deb lni riga kirgizilmaydi o'qiymiz kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون demak bu yerda kalla bal deb biroz turib undan keyin rona deb o'qiladi